Egun honen zure guzieri, bi konfinamenduen ondorioz ideia etorri da. Estatuak beste konfinamendu bat eta saiesteko, etxegabentzat eskamponuan egoteko, proiektu dei bat bultzatu du. Ta hemen ere zebeharrak, ikusiz berriki AB Pierre Fundazioaren hogeita seigarren txostena, iruri etxegabe ditugu gure kostalde inguruan, ta hainbat miseria ez ikusten ategi beletan. Ta parean, gure elkarruko etxe bizitza plana, fierki aurkestua, bai bai denek etxe bizitza sozial gehiago egiteko prest. Mixite soziala modan. Baina argunt soziala. saltasun handian direnen pelai bezalakoak. Ah, ez hemen, baina obe hausuaren terrenotan. Anartean, eskaeren zifrak hor ditugu. 2000 emeretzian, 2000 galde eta soilik bat iruren gain bururatuak, bat lauen gain ezestatuak toki eskasagatik. Beha zer egin, nola egin. Betiko bergizarteratze buruarekin, baina alderantzi hartuz. Lehenik bizitegi bat eskainiz, tagero desmartxak landuz. Aterbea elkartearen urbilpen berezi hori hautatu da. Konkretuki, hogei bizitegi mobilom edo tini formatuetan, nahizko sinpletasunean. Aterabide bakarra urgentziatik ateratzea denbora gutzi aukanez, eperi gabe eta balintzari gabe. Hor da giltza, behin txerzio iraunkora eta ez prezipitatua. Atzo, duela guai irurgeita zazpi urte, beste dei bat genuen, labe pier famatuarena. Segidan, Jean Prouvé arkitektua presente erantzun zuen, bere egun obeen etxe kontzeptuarekin soilik bi pertsona eta bizpairu ordu, geleko etxe bat muntatzeko. Garaiko utopistak, Le Corbusier eta bere zite du refuz imueble zora gariarekin, l'arme du salu elkartearen zat. Betiko problematika hor dugu, etxe bizitzen ekoizpen modeloa garestiegia da, efikaza izateko. E realitate gordinaren aurrean, ekintza publiko indartsu bat ezinbestekoa da beharra aspaldidanik ezagutzen dugu, anarteko bizileku unitate garbi bat, ekonomikoa eta arduratzen duena. Milesker geta zentzunik eta pasegunan...